رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون ndugu zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuhusieni sambamba na kuyosia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema mmoja katika wasemaji nasahtu nasahtu ghairi wa qasadtu nafsi nimemnasihi mwingine huku nikiwa naikusudia nafsi yangu ayuha nasu ibadallah fa amma mawdu'una al-yawm باذن الله سبحانه وتعالى إنا أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع maudhui yetu kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala katika Ijumaa ya leo inasema inna umirna bilittiba hakika sisi tumeamrishwa tuwe ni wenye kufuata wanuhina anil ibtida na tumekatazwa kuleta ya kwetu katika dini hakika sisi tumeamrishwa kuwa ni wenye kufuata na tumekatazwa kutokamana na kuleta mambo mapya katika dini ayuha nasu ibadallah ilikuwa ni siku ya Ijumaa tena ilikuwa katika siku tukufu sana katika wiki ambayo ni siku ya Ijumaa na ilikuwa katika siku tukufu sana katika mwaka ambayo ni yaumu Arafa kadhalika ilikuwa katika tukio tukufu sana ambalo ni tukio la Hija na ilikuwa ni siku muhimu sana kwani ilikuwa ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa spichi ya mwisho akiwahutubia masahaba katika kisimamo na hija hii ilikuwa ndiyo hija ya kuaga ikaenda kwenye hajjatul wada mtume alitoa spichi ya mwisho kabisa kwa kuhutubia umma kwa ujumla wake ilikuwa ndiyo spichi ya mwisho ama kuzungumza na masahaba basi spichi zilikuwa zinaendelea baada ya alitoa ujumbe wa umma mzima katika siku hii tena ilikuwa ni baada al-asr Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia mtume wake katika siku muhimu kama hii aya hii katika Qur'an anasema Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina al-yawm alif na lam iliyotajwa hapo ni alifu na lam ya al-ahdu al uhuri Hivi leo akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndiyo dini yenu. Ayuha nasu ibadallah, ikateremka aya hii yule mwenye dini yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza kwa umma ya kwamba Uislamu huu tayari nimeshaukamilisha tayari umeshakamilika na neema hii ya Uislamu na mafundisho ya Uislamu tayari imeshatimia na tayari kwa Uislamu huu uliotimia mimi Allah nimeshauridhia kwamba ndiyo iwe dini yenu na ndio uwe mfumo wenu na ndiyo yawe maisha yenu msitafute mfumo mwingine tena zaidi ya huu Uislamu uliokamilika msitafute maisha mengine tena zaidi ya hii neema iliyokamilika haya ameyatangaza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ayuha nasu ibadallah baada ya Allah kukamilisha sheria hii na Uislamu ukawa ni Uislamu uliokamilika, ikawa sasa ni marufuku kwa mtu yoyote na marufuku kwa kiumbe yoyote kuleta jambo lake katika dini ya Uislamu, kuingiza jambo lake katika Uislamu. Akaona kwamba hili ni zuri, akalitia katika Uislamu, akaona kwamba hili tungefanya hili ingekuwa moja mbili tatu kwa hiyo kwa ajili hii tulifanya jambo hili akalitia katika Uislamu ikawa sheria imekuja imefunga jambo hili bali sheria ya Uislamu ikawalaumu wale ambao wanaoleta mambo katika dini wanaoleta mifumo mingine katika dini na Allah subhanahu wa ta'ala akawahoji watu hao hivi wana miungu wengine hivi wana washirika wengine ambao washirika hao kazi yao kubwa ni kuwatengenezea sheria ambazo sheria hizo wakati Uislamu unakamilika Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuziweke katika dini anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah hivi hao wanao miungu wengine hivi hao wanao washirika wengine ambao kazi ya miungu hiyo wanawatengenezea sheria zingine katika dini, sheria ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hakuziidhinisha wala hakuziweka wala hakuamrisha watu wazifanye katika dini. anayesema haya Allah tabaraka wa taala katika suratu Ashura ayuha nasu ibadallah kupitia aya hizi mbili zinaonyesha wazi ya kwamba waislamu hawana namna nyingine katika kufuata uislamu wao zaidi ya kubaki na yale mafundisho ambayo wakati uislamu unakamilika basi uislamu ulikuja na ulikamilika kwa mafundisho yale na lolote litakalokuja kwao katika uislamu na halikuweko wakati ambao mafundisho haya kamilika basi jambo hilo waislamu wanatakiwa kwa umoja wao walipige vita kwa namna wanavyoweza na wasikubali jambo hilo lishike nafasi katika jamii na ulimwengu tulionao wasilikubali hilo bali wanatakiwa walikemee kwa nguvu zote na walipige vita kwa nguvu zote kwa namna yoyote jambo hili lisiingie katika mafundisho ya Uislamu na kulipiga vita kupo kwa namna nyingi ikiwemo kuwaambia watu na kuwafundisha watu Uislamu sahihi kadhalika pia kuwatanabahisha baadhi ya watu ambao wao ni fuata upepo atibaa kulli na'ik ni wafuasi wa kila mpiga kelele akija hivi basi atafuata yule akisema hivi pia atafuata hawa watakuwa tahadharishwa kwamba sawa mfuata lakini hili haliko hili msifuate hili si katika Uislamu hili wakati Uislamu unakamilika haukuwe alikuwepo hata kama wazee wetu walifanya na mashaka zetu wanatuhimiza maadamu halikuwepo wakati tangazo hili la Allah linatoka al-yawm akmaltu lakum dinakum hivi leo nimekukamilishieni dini yenu maadamu hili jambo halikuweko wakati wa tangazo hili la Allah subhanahu wa ta'ala basi jambo hilo ni jambo la kupingwa ayuha nasu ibadallah miongoni mwa maneno ya masahaba a'immatu sunna a'immatu huda wa masabihu duja maimam na wale masahaba ambao walifundishwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na walisoma kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wakachukua taaluma na elimu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wao wakatufundisha sisi kwa vile walivyomuelewa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mafundisho yao yana haki zaidi ya kuchukuliwa kwa sababu wao wamefundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam mubashara kwa hiyo wao wana haki zaidi ya kukubaliwa yale waliyosema kuliko kuwakubali wazee wetu ambao hawakumwona mtume sallallahu alayhi wasallam hawakufundishwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wao wana nafasi kubwa sana ya kutuambia sisi vipi walimuelewa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna sahaba anaitwa Muadh ibn Jabal ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam alimtumia huyu katika kumtuma kupeleka Uislamu katika baadhi ya maeneo ikiwemo Yaman Muadh bin Jabal radhiallahu ta'ala anhu yeye ana maneno anayoyataja namna yeye alivyomwelewa rasul alayhi salatu wasalam anasema muadhi bin jabal ayuha nas alaykum bililmi qabla an yurfa enyi watu shikamaneni na elimu kabla elimu hiyo haijanyakuliwa na kuondoshwa wa inna raf'ahu dhahabu ahlihi kwani kuondoshwa kwa hiyo elimu ni kuondosha au kuondoka kwa wale watu wa elimu kuondoka kwa wale watu wa elimu ndio kuondoka kwa elimu yenyewe lau kama mmoja katika watu wenye elimu Allah subhanahu wa ta'ala akamfisha na akazikwa chini basi ndio elimu imeondoka na ndio maana masahaba mmoja wapo katika wao anayezingatiwa kwa elimu akizikwa wanasema dufina leo ilmu ni kabiri katika riwaya imekuja dufina leo ilmu ilmun kathir leo hii imezikwa hapa elimu nyingi sana kwa hiyo kuondoka kwa ilmu ni kuondoka kwa wale ambao wameibeba elimu hii wa iyyakum wal bid'ah na ninakutahadharisheni na uzushi haya anayazungumza mwanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam Muadh bin Jabal wa iyyakum wal bid'ah na ninakutahadharisheni nyinyi na uzushi ole wenu msikamate uzushi bila epukeni bila haya ni maneno ya sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam tabaddua na kupindukia katika uzushi isikie kiwango nini mkawa ndo mnanusuru ile bila yenyewe ole wenu na mambo haya watanafua na kuzama katika matamanio ikafikia kiwango ile haki mwiona lakini kwa sababu nafsi yako inapenda sana jambo hilo, huwezi kufuata haki. Watanattua, na tahadharini nini na kufuata matamanio. Kisha akasema wa alaikum biamrikum alatiq, na shikamaneni na jambo lenu la kale, shikamaneni na dini yenu ya mwanzo wakati Uislamu unakamilika, ule Uislamu ule shikamaneni nao huo achaneni na yale yaliyokuja baada yake watu walioyatia katika dini achaneni nayo haya ni maneno na ni wasia na ni nasaha kutoka kwa sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ameitaja athari hii imetajwa katika albid'u والنهي عنها كالإمام ابن وضاح رحمة الله تعالى عليه ayuha nasu ibadallah miongoni mwa maswahaba ambao walituelezea sisi namna walivyomfahamu na kumwelewa mtume sallallahu alayhi wasallam ni Hudhaifa ibn al-Yamani ambaye ni kati musirri nabii sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa ni kati sirri nabii sallallahu alaihi wasallam ni mfichaji wa siri za mtume sallallahu alaihi wasallam namna mtume alivyomwamini alikuwa akim, akimpatia siri akiamini kwamba siri yangu ikifika kwa huyu mahala salama miongoni mwazo katika siri alizompa alimtajia majina ya wanafiki hakuna sahaba yoyote mtume aliwahi kumwambia fulani ni mnafi fulani ni mnafiki fulani ni mnafi isipokuwa Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu Umar ibn Khattab mwenyewe hakuambiwa Hudhaifa aliambiwa na Rasul alayhi salatu wasalam kwamba fulani ni mnafiki fulani ni mnafiki mmoja katika safari wakiwa wanatoka katika jihadi walikuja munafikoni tena wakafunga sura zao wakafunika sura zao ili wasijulikane kwamba wao ni kina nani wakamzingira rasul alayhi salatu wasalam kwa kutaka kumuua rasul alayhi salatu wasalam akaonekana akiwatazama katika sura zao akiwatazama katika macho yao kisha akatabasamu rasul alayhi salatu wasalam wale jamaa wakajua hapa tushajulikana kwa njia nyepesi ikawa ni kukimbia na kurudi katika maeneo yao wale watu mtume aliwajua na kuwajua sura zao na kuwajua majina yao mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Hudhaifa ibn al-Yaman akamwambia fulani na fulani na fulani hawa ni katika munafiki alimpatia majina orodha kamili ya majina ya wanafiki Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu kwa alikuwa ni mtu muhimu mno kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa kwako wewe mtu muhimu sana wampatie siri zako sasa na yeye katika wanafunzi wakubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye ana maneno namna alipomuelewa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala an kullu ibadati lam yata'abbad biha اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها انا اسمع حذيفه ابن اليمان كل عبادة عباده yoyote عباده zote لم يتعبد بها هو كزفاني عباده هزو اصحاب رسول الله ما صحابه ومتوم صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها نيني مزفاني عباده maadamu ibada hii masahaba wa mtume imempitia kwamba wao hawakufanya hili jambo mnaolifanya wao masahaba hawakulifanya Hudhaifa anasema msilifanye jambo hilo fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala kwa sababu wale wa mwanzo hakuna mafundisho waliyaacha kwa watu wa mwisho isipokuwa waliyofundisha hakuna ibada ambayo wao waliacha kwa watu wa mwisho isipokuwa waliifundisha wale watu wa mwisho watakuja wataikuta ibada hiyo tayari ipo katika mafundisho maalum fattaqullah ya ma'ashara al-qurra mcheni Allah enyi kongamano la wasomi enyi mliochukua ilmu msiwafundishe hawa waja wa Allah na mkawakadirisha hawa waja wa Allah na mkawaaminisha waja wa Allah ibada ambayo wale wa mwanzo hawakuifundisha mcheni Allah kwa hilo kisha anasema Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu khudhu tariqa man kana qablakum shikeni na chukueni njia ya wale waliokuwa kabla yenu ameyataja maneno haya al-Imam Ibn Battal katika al-Ibana hawa ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawa ni watu walioishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam waliofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na mafundisho yale wakatuletea sisi kama yalivyo kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasallam ayuha nasu ibadallah miongoni wa masahaba ambao walifundishwa na Rasul alayhi salatu wasalam ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alimsifu Abdullah ibn Mas'ud akamwambia innaka ghulamun muallim hakika wewe ni kijana unayefundishika nikikufundisha wewe waelewa haya anamsifu Abdullah ibn Mas'ud na wana masahaba wakakiri wakasema fa na rasul alayhi salatu wasalam kwamba innaka ghulamun muallam hakika yako wewe Abdullah ni mtu unayefundishika wafundishika sana wewe Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu أيها الناس عباد الله هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ana maneno na yeye ameyataja kwa vile alivyomuelewa mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia wale anaowahutubia ittabi'u wala tabtari'u faqad kufikum fuateni ittabi'u fuateni wala tabtadi'u na wala msizushe faqad kufikum nyinyi mmeshatoshelezwa faqad kufishum tayari nimeshatoshelezwa hakuna jambo lingine mtakalolihitajia nyinyi la kukupelekeni katika pepo isipokuwa tayari jambo hilo limeshafundishwa na hakuna jambo ambalo litakuwekeni mbali na moto isipokuwa jambo hilo tayari mmeshatahadharishwa kwa hiyo hakuna kitu kipya nyinyi tayari mmeshatoshelezwa kisha akasema Abdullah ibn Mas'ud alaykum bil amri al atiq shikamaneni na ile dini kongwe ile jambo la mwanzo shikamaneni na hilo na hapa alipotuhutubia kibaru tabi'in na baadhi ya masahaba kwamba wao washikamane na ile dini ya kale waachane na haya mambo mapya haya anayesema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kadhalika anasema tena Abdullah bin Mas'ud akiwahutubia anawaambia man kana mustanna falyastanna biman qadimat yeyote katika nini anayetaka kufuata mwenendo basi afuate mwenendo wa wale waliokwisha kufa ulaika ashabu muhammadin sallallahu alayhi wasallam hao ni masahaba wa mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam kanu khaira hadhihi al-umma akataja sifa zao wao walikuwa ni watu bora wa umma huu hakuna watu bora zaidi ya wao hakuna wengine katika umma huu hakuna watu bora zaidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kutaja sifa zao mpaka akafikia kiwango akasema qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam hao ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kwa ajili ya kusumbuliana, kwa ajili ya kumfuata, kwa ajili ya kuwa pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa natli dini, na amewachagua watu hao kwa ajili ya kuchukua dini yake mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha watu hao watuletee sisi Uislamu huo. Hawa ndiyo watu tunatakiwa sisi tuwaige. Mtu asilete hoja, lakini wazee wetu walifanya lakini Imam zetu walifanya la masahaba wanatuambia tuwaige wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wao ndio watu bora wao ndio karne bora wao ndio watu ambao Allah amewachagua kwa ajili ya kumuiga na kumfuata Rasul alaihi salatu wassalam fatashabbahu bi akhlaqihi anasema Abdullah bin Mas'ud nyinyi jifananisheni kwa zile tabia zao wa qara'itihim na zile njia zao walizopita na nipiteni kama walivyopita wao fa innahum kanu ala alhadi almustaqim kwa sababu wao masahaba walikuwa katika mwongozo katika njia katika uwanda uliokuwa umenyoka haya wanayataja masahaba wa rasul alayhi salatu wassalam wallahu a'la wa baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia tena sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam bila shaka tumeona ujumbe aliyotuletea Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kukamilika kwa Uislamu kadhalika tukaona namna ambavyo Allah anavyowalaumu wale ambao wanafanya mafundisho mengine ambayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala hajayafundisha na haya yote tumeona katika Qur'an kadhalika tumeona mafundisho ya wale wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni masahaba namna walivyomwelewa mtume sallallahu alayhi wasallam unapokushikamana na uislamu uliokamilika kabla hajafa mtume sallallahu alayhi wasallam na kunapo kutahadhari na mambo yaliyozuka baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam أيها الناس عباد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها naye hakuwa nyuma katika hilo akatupokelea maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mke huyu wa mtume sallallahu alayhi wasallam yatosha kuwa kwake ni mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwa na cheo cha kwamba yeye ni mama wa waumini wote kwamba yeye ndiyo mama wa waumini hawezi kuwadanganya watoto wake na hawezi kumhini mume wake mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia maneno ambayo hakuambiwa na mume wake au akaamua kuwapotosha watoto wake akawadanganya hilo haliwezekani hasha wakalla na yeye akatupokelea maneno haya kutoka kwa rasul alaihi salatu wasalam man ahdatha yeyote yule atakayezua au atakayezusha fi amrina hadha katika dini yetu hii katika jambo letu hili la Uislamu akaleta mambo mapya ambayo hayapo katika Uislamu huu ma minhu hilo walilolizua haliko katika Uislamu haliko wakati mafundisho yanakamilika wakati Uislamu unakamilika jambo hilo halikuweko yeye akanizusha akalileta katika dini hii fa huwa raddun basi jambo hilo litakataliwa jambo hilo litarejeshwa tukubalika jambo hilo katika Uislamu haya ni maneno ya rasuli alayhi salatu wassalam katika riwaya ya al-Imam al-Imam Muslim anasema rasul alayhi salatu wasalam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa yeyote yule ambaye atafanya matendo matendo hayo hayapo katika katika dini yetu basi matendo hayo yatakataliwa ayuha nasu ibadallah hapa mtume sallallahu alayhi wasallam anaufungamanisha uislamu na wakati ambao kwamba uislamu huu ulikamilika kisha mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza kwa wale wote ambao wataleta matendo mengine ambayo hayakuweko matendo hayo wakati uislamu huu unakamilika kwa masheria ya uislamu itasimama katika kuyakataa na kuyapinga matendo hayo kwa sababu matendo hayo yanahesabika kuwa ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ambaye ni mtoto wa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mtoto wa khalifa wa pili wa mtume sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Umar na ndiye sahaba ambaye aliota ndoto akaja kumweleza mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akaikiri ndio hiyo na ndiyo chanzo cha kupatikana kwa adhana katika umma huu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi ana nafasi kubwa sana katika Uislamu leo katika kila nyakati za sala tunaadhini Allahu akbar Allahu akbar asili yake ni ndoto aliyota Abdullah ibn ibn Umar akaenda kumhadithia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mtume akaikiri na akamwambia amfundishe Bilali kwa sababu ndiyo ana sauti kali na mtume akamwambia Bilali aadhini na ikaadhiniwa katika vipindi vitano sana ni mtu ana nafasi kubwa sana katika Uislamu yeye ana maneno anayemfuhamia katika umma huu anasema Abdullahi ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu kullu bid'atin dalalah kila uzushi kila bid'a ni upotevu kila uzushi ni upotevu kila mtu atakayefanya jambo la uzushi ajue kwamba anafanya upotovu wa in ra'aha an-nasu hasanatan hata kama watu watakuona uzushi huo kuwa ni jambo zuri maadamu haukuwepo wakati uislamu huu unakamilika basi uzushi huo ni upotevu uzushi huo ni upotevu maadamu haukuwepo wakati ule basi uzushi huo ni upotevu ayuha nasu ibadallah haya ndiyo mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam leo hii ni siku ya ijumaa na bila ya shaka ndani ya jumaa tatu katika nchi yetu hii na maeneo mengine wengine wameshaanza na wengine wataanza Jumatatu na wengine wataendelea baada ya Jumatatu kuna kitu kinachoitwa maulidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam watu kukusanyika na kufurahika na kusherehekea mazazi ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hili watu wanalifanya yukarrirunahu fi kulli sanatin wanalirudia jambo hili na kulikariri katika kila mwaka unapofika muda huu basi wao kwa juhudi zao kwa nafasi zao kwa mida yao na vipindi vyao basi wanalifanya jambo hili la kusherehekea na kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam happy birthday to nabii sallallahu alaihi wasallam wanafanya happy birthday kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunawaambia kwa kile kipana kwamba hii maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo ni katika uzushi alikuweko wakati ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawatangazia masahaba al-yawm akmaltu lakum dinakum leo hii nimekukamilishieni dini yenu jambo hili la maulidi halikuweko wakati ule bali baada ya kufa rasul alayhi salatu wasalam makhalifa waongofu Abu Bakar Umar Uthman na Ali na wao pia mpaka wanaondoka duniani jambo hili halikuweko halikuweko katika zama za tabi'in halikuweko katika zama za atba'u tabi'in katika alqurunul mufaddala zile karne tatu bora ambazo rasul alayhi salatu wasalam anawaambia masahaba khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum bora ya zama bora ya watu ni karne yangu mimi kwa maana wasahaba hawa ndio watu bora thumma alladhina yalunahu kisha wanaopata kwa bora ni wale watu kuwafuata kwa maana attabi'un thumma alladhina yalunahu kisha wanaopata kwa bora ni wao watakaofuata hao kwa maana atibabu tabi'in katika hizi karne tatu bora hakukuwepo na kitu kinachoitwa maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam happy birthday to prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hili jambo halikuwepo katika sheria ya Uislamu halikuwepo jambo hili kwa hiyo jambo hili ni katika mambo yaliyozushwa na watu na wakaliingiza katika dini. Halikuwepo jambo hili katika mafundisho ya Uislamu katika vipindi hivi na wakati Uislamu unakamilika. Radhiya man radhi wa kariha man karih, aridhie mwenye kuridhia na achukie mwenye kuchukia, lakini ukweli ndio huu na yeyote atakayeona kwamba maneno haya na mafundisho ya tunapotosha, si tayari kukaa naye meza moja na kujadiliana naye kielimu. Kama anajiamini aje katika meza kwa mujibu wa kielimu, tumwambie kwamba hili jambo halina mafundisho katika Uislamu. Yeyote anayeweza aje mezani katika hili. Huu ni uzushi katika dini. Uislamu hauna maulidi, Uislamu hauna happy birthday ya aina yoyote, ima ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au ya mwingine asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna hilo katika Uislamu. Huu ni uzushi mala mambo ya kwamba lakini kule watu wapiga dufu, wengine wanawali. Huu ni uroho. Hatuzungumzi mambo ya dufu wala wali, twazungumzia hii bid'a na watu kutenga siku kwa ajili ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mambo hayo na wala hakuna kusoma milango ya maulidi atalibu lilahi bismi dhati aliya sallallahu hakuna mambo haya katika uislamu lazima watu wakubali uislamu na wakubali mafundisho sahihi kwamba kila bid'a ni upotevu hata kama watu wanaona lakini tafanyaje ndio miaka yote tumezoea hivyo haifai kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam haifai kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la kizushi na ni upotevu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu dalalatin fi nar na kila upotevu unamuingiza mtu katika moto أيها الناس عباد الله العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله تعالى عليه أنا maneno yake anatoa fatwa kuhusiana na jambo hili anasema rahmatullahi ta'ala alayhi la yajuzu al-ihtifalu bimawlid ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wala ghayrihi haifai na haijuzu kwa Muislamu yoyote kusherehekea na kufurahika na kusherehekea kwa maulidi ya katika jambo la kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya maulidi akasherehekea jambo hilo. Hili jambo halifai, si mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi wala mwingine asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu akafanya ibada ya mtoto wake birthday yake yeye mwenyewe birthday ya rafiki yake mambo haya hayafai si mtume hata asiyekuwa rasulu alayhi salatu wasalam hili jambo halifai katika sheria bal yajibu man'uhu lianna dhalika min albida'i almuhdatha bali inawajibika watu walikemee hilo walizuie jambo hilo kwa sababu jambo hilo ni katika uzushi uliozushwa ni katika bid'a hilo halikuwepo katika Uislamu Eh, min البدع المحدثة في الدين ni katika uzushi uliozushwa katika dini walianna rasula lam yafalu na kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kufanya birthday yake yeye wala ya nabii aliyetangulia hakuwahi kusherekea mazazi yeyote katika yapokee mwenyewe wala ya nabii aliyetangulia mtume hakuwahi kufanya kitendo hicho wala yaamur bihi linafsihi na wala hakuamrisha masahaba wamfanyie baada ya kufa kwamba nikifa nifanyieni kwa sababu ndio nafsi akaleta hoja lakini hakufanya kwa sababu alikuwepo masahaba walifanya kwa sababu hakuwepo anasema Sheikh Al-Allama Ibn Baz wala yaamur bihi linafsihi na wala hakuamrisha masahaba wamfanyie baada ya kuondoka maana kifa mimi kila mwaka kumbukeni siku ya kuzaliwa kwangu mtume hakuamrisha jambo hilo na wala hakufundisha jambo hilo wala li ahadin mimman tuwfiya qablahu min al-anbiya wala hakuamrisha watu wafanye maulidi kwa yeyote katika wale waliokufa kabla yake katika manabii kwamba mimi nitakapokufa fanyeni maulidi ya nabii Isa fanyeni maulidi ya Ibrahim hakuamrisha hilo au mimbanatihi au katika mabinti zake kwa mimi nitakapokufa huyu ummu kulthum huyu mfanyeni maulidi huyu Fatima huyu mfanyeni birthday huyu Ibrahim huyu mtume hakuamrisha yoyote katika mabinti zake wala watoto wake au zaujatihi au wake zake hakuamrisha mtume yeyote katika hao afanyiwe maulidi au kaadi aqaribihi au yeyote katika jamaa zake wa karibu hakuamrisha hilo rasul alayhi salatu wasalam au sahabatihi au yeyote katika masahaba zake afanyiwe birthday ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيruhum wala makhalifa wake waongofu waliokuja baada yake hawakufanya jambo hili wala wasiokuwa wao katika masahaba hawakufanya jambo hili mina sahaba katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wala tabi'in wala wala tabi'un wala tabi'ina lahu biihsan wala wenye kuwafuata wao kwa wema wala ahad min ulama'i shari'ati was sunnah wala yeyote katika wanaochoni wa sheria na wanaochoni wa sunna almuhammadia wenye kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna yeyote aliyewahi kufanya happy birthday to prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hili jambo ni uzushi katika dini anasema Al-Allama Ibn Baz anasema fil quruni al-mufaddala, katika hizi karne tatu bora hakupatikana yeyote katika wao alifanya ukuuzi wa namna hii, uzushi wa namna hii, hakupatikana yeyote katika wao. Kisha anaendelea rahmatullahi taala alayhi, wa haulai hum a'lamu nnasi bisunna, na hao ndio wajuzi zaidi kuliko watu wote katika kuijua sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam واكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم na ndio walikuwa na mapenzi kamili kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa mutabaa li shar'ati li shar'i na walikufuata sheria yake mtume sallallahu alayhi wasallam wa mutaba'atan li shar'ihi kadhalika pia na ndio waliokamilika katika kufuata sheria yake mtume sallallahu alayhi wasallam mimman ba'dahu kuliko watakaokuja baada yao hawa wanafuata zaidi sheria ya mtume na wanampenda zaidi mtume na wanajua zaidi sunna za mtume kushinda watakaokuja baada yao kushinda hawa wanaojifanya kwamba kila ukifika mfungo mosi tarehe kadhaa basi wanaburudika wanafanya mauli wanapiga ngoma na wanaume midaka mizima wanakata viuno mbele ya watu wakiulizwa nini wasema hii ni mauli ya vipi ni ukichaa uliopitiliza hakuna mambo hayo katika Uislamu na mambo haya leo kama yasingekemewa kwa lugha hizi basi yanakuwa siku baada ya siku kwa hakuna mambo haya katika Uislamu hakuna mambo haya katika dini ya Kiislamu kwa hiyo tunawaambia kwa kipana kwamba maulidi ni bid'a maulidi ni uzushi hakuna hilo katika Uislamu anaendelea kusema shekhi anasema hawa walikuwa kanu anasema walau kana khairan na lao kama maulidi ingekuwa ni kheri la sabakuna ilayhi hawa watu wema hawa wangelitangulia sisi kuyafanya kabla yetu sisi sisi hatuwezi kugundua ibada itakayotupeleka peponi mtume hakuijua ibada hiyo hatuwezi kuijua ibada itakayotuongezea thawabu masahaba hawakuijua ibada hiyo huu ni uchizi wa akili haiwezekani jambo hilo kwa muislamu mwenye akili timamu bila haliwezekani tumalize kwa hadithi ya al-Irbad ibn Sariya aliyetaja al-Imam Abu Dawuda as-Sijistani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema Rasul alayhi salatu wasalam innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة anasema rasul alayhi salatu wasalam kwa hadithi ya irbad ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu anasema alayhi salatu wasalam innahu hakika yake anawaambia masahaba man yaish minkum atakayeishi miongoni mwenu baadi baada yangu umri mrefu fasayara ikhtilafan kathira atakuja kuona ikhtilafu nyingi kila mtu ataleta la kwake katika dini kila mtu atafanya la kwake katika Uislamu hilo atakuja kuliona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kulijua hilo akawatahadharisha maswahaba bali akawahusia kwanza kisha akawatahadharisha akatuona safi ifuatayo fa alaikum bisunnati mtakapoona hayo mambo mengi yanayoibuka fa alaikum bisunnati nyinyi shikamaneni na sunna zangu mimi shikamaneni na mwenendo wangu mimi wa sunnati al ar-rashidin na mwenendo wa makhalifa wa uongofu shikamaneni nao huo abdu alaiha bin shikamaneni nao kwa meno ya mageni wanaochoni wa balagha wanasema hii ni kinaya kuonesha kwamba watu washikamane na mafundisho mshikamano wa sawasawa kisha mtume sala salama baada ya kuhusia masahaba akawatahadharisha vile vile akawaambia wa وإياكم ومحدثات الأمور na tahadharini na mambo yenye kuzushwa fa inna kulla muhdathatin bid'a kwa sababu kila lenye kuzushwa ni uzushi katika Uislamu ayuha nasu ibadallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika Uislamu na sunna Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sukhtika wa min sakhatika wan nar Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم